Bai, e, guk sortutako kantu, ez nola, kantu improvisatu, improvisatu batzu direla. Alexi eh, gitarista da. Eh, ipar frantziatik aldu dena eta hemen, hemen plantatua dena azken iruzpala urte hauetan, Euskal Herrian. Eta jazz mundutik aldu dena, eh, ahont, ONG, eta, enfin, hainitz jazz proiektutan parte hartu du. Eta guk elgar ezagutu dugu hola, ene saltegian ege ezan, eta baginuen haman eh, komunian eh, biak lagun artetik pasatu girela ere, beraz, eh, bon, hola, asigira adiskidetzen, eta eta ipatu zautan, te gomatez beharko ginoela jo elgarrekin, eta, bon. eta abiatu gira, eta gertatu dena da bere neskalaguna Joz Joa, e, berak, bera bastidan, bidartekoa benen bastidan bizitzen aspaldiuntan, liburu bat publikatzen zuela, balea, bere poesia, ez da gizitzo ez maite baino, poesia garaikidea jengen ezake, poesia libre horietaik. Uh, eh, piskat bede, aski intimoa, aski bere, uh, bere baitaik, eh, bai, bere, bere bizia do, uh, kondatzen duen, edo islatzen duen poesia bat da. Eta justu maiatzek, luzenek itzulpen uh, ikaragahia egin dio, liburu gogena, balea izenekoa, balea izeneko poesiak, Eta nik aipatu nion, dit ezen dako ez eh, guk proiektu bat montatzekotan, zergatik ez abiatu uh, eh, jozen eh, poesia horietaik, eta arrola abiatu gira, eta aski fite bizpailu erreptzione egin eta holako tema batzu landuta, gero aski fite nahi izan dugu grabatu, eta hemengo Frank Girodo lagun batekin, lagun baten grabatu dugu, eta Hola, atera da gure metamorfosia diska, eta orte unian dugun proiektua ere, eh, Josek bere tekstuak irakurtzen ditu, eta guk gibelian musikatzen eta tarteka kantatzen. Zer da, baduk improvisaketa parte, parte bat, aleike? Improvisaketa parte handi bat, uh, hastapenean gero guai eh, gertatu dena, ba, pixkat uh, ez da uh, batere jazz musika, zanien iz batere hortan aditua, uh, eh, it, entzutearekin iten du ahunt kantu gintzatik heldu kantu batzu, baina eh, Ramberdena behar dena da euneko laro geita amara improvizatua dela hor. Eh, grabatu dugu bi txaldez, franken etxen, abiatu, piztu eta plan zer den tekstua intzinean eta eta behaz hutsetik abiatu gira eta emaiten du, bai, presentatuko dugun metamorfosia hori, eh? txaldetako lana da, ze, behaz improvisak eta hutsa da kasik. Tema bat edo bi salbo, aparte lan du ditugunak, behaz improvisaketa da, uai uh, improvisaketa hortaik berriz uh, eh, piskat gauzak finkatu ditugu grabaketa horrekin, beraz uh, hortik uh, ze parte improvisatuko dugun hortzegunean hori hori uh, berriz ikusiko. Benan, bai, helburua da aski libreki interpretatzea gauza horiek, tekstu horiek. Hmm. Eta tekstu horiek, aipatzen dituzkalarik, noratera maiten giti eta zertaz dira? Be, prezeski aski intimoa da, uh, ez da nik ditzuta ah, poesia, garaikidea itzoi ez dut maitez, eta dena garaikidea da, baina ez da egimatua, piskat, ah, esplikazio librea du, ez da egimarik, ez da egitmoa aldetik bere egitmoa badu, behaz, kantu ze maiteko, do musikan ezartzeko biziki gauza egokiak, eni egokiak iruditzen zauzkit, gauza librea preseskit, amugikoja egiteko, Gero berak, eh, bera uh, eh, itxas da, bidarte aldekoa, beraz balearen inguruko, bale iziaren inguruko hortaik eh, bere begira da, itxas ertzetik hor nola ikusten duen, eta barnean pasatzen ditu bere, nik uste bere intimitate hutsian txartzen gira, beraz izkuntzarekin duen arremana, arreman eskasa, eta eskuara den uh, eskas hori, senditzen bitu, eta nik uste min bat baita bere baitan, eta hortaik abiatu da, pixkat, beraz, uh, bon piskatoroko gara bere sentimendu gauza frango pasatzen ditu eh, bale iziaren uh, estakuruz. Oan, Joz Hoi horrek eh, egindik liburua, beraz, uh, Lucien bai. itzulpena, badira ere uh, marrazki batzu, bai. Hanean, liburuan errik demeliziak eginak. Bitsiduk, zenta maiatzek argitaratzenik liburua, ziak zetatekarekin ateratu zi uh, diska hori, ez bai. duzie bat egin? produktu bakar bat egiteko? Liburua egina zen guk eh, gure proiektua, eh, liburua ah. plazaratua zen eh, guk nik proposatu dela ite tekstorietaik abiatzen alginela. Ados. Beraz gero uh, nik hori hori pentsatu ginoen liburu diska bat usatzia, uh, behinan uh, liburua atera denez, ez zen errez berriz uh, eh, hala, hain zinetik pentsatu baginu, behinan ez guarri batu gira liburua egin eta ze, funtsian. Eta gero gu paskalekin abiatu gira, ez eta tekarekin, maiatzen helburua ez da ere musika, luzienek badu askilan eh, literaturaren eh, argitaratzen, eta bon, bien artekoa izan beharko zuen ere, bo, aldi berean eh, lan aldetik bien artekoa izan den da, eta guk unian proposatzen dugun hori nahi genuke irakurketa, recital gisa proposatu ere, mediateka edo orako toki desberdinetan, eta hor, orkestuko ditugu aldi guz bakotxe, diska eta liburua, eta entzatuko dugu behar, ba, pak bat egitea bien artean edo olako eskaintza berezi bat duen. Baina negia bi, bi argitalpen desberdin izan direla denbora historioz. Beharri finer eh, deia egina da, ordean nahi balimatuzi olako uh, eh, ekitaliak egin eh, zuen leburutegi lebulutegi edo beste toki lasaietan alaike egitekoa. Hau ez du kontzertu bat emaiteko, Aldiuntan ez, gero guk Alexirekin badugu nahi ginuke... astapenean gure ideia zen bikote bat, musika bikote bat egitea. Eta hor, eh, nahi ginoen ere, nun behit, eh, jozen eh, tekstuetak abiatu girenez, piskat holako formula hibrido bat proposatu, menan ideia da ere guk konzertu gisa, bikote, musika bikote gisa agertzea ere bestalde. Hori ari gira lan zen bestalde. Piskat tekstu horietak abiatuz, baina nire beste waipako aristiren tekstu batzu hartuz, eta nire ba, siagira beste iturri batzuetak ere, gure bide propioa egiteko biek zen. Ah, beraz, mentuaz metamorfosizan ondotik besterik izanen dela ere. Hala, bestelik bi Bo, ondarean, hori gituk biziki izten aldela zerbait. Be, bai, hori da, eh, gero, gero nolakoa den bon guk guztukoa dugu, binen, jen bada, da, kalitatuzko teknikoki guk frankena, franken lanai karagarria izan da, hor, biegunez ez gintuen ezagutzen bat ere, ez gintuen hola elgar ezagutu dugu, eh, bere etxen grabak eta horietan, gure hartian ere Alexidekin miskat bizkifite eginda, eta egia eh, Pascal izor diogu ere ez eta teka bezalako eta maiatzek berdin liburu gintzen, baina holako argitaletxe eh, tipi batzuek badutela holako gaitasuna eh, gu arribatu, tap, entzun eta bai bai, arego zen, hori uh, presiagarria da hemen eskolegiuntan holako gaitia askifite gauzak artistek nahi izan ez geho, e, pap, publikatu gero guaurek ere iten alko ginoen, eh? hori ere posibela, da, autoprodukzioa aski gaur egun, eta materiala bat dugu denek, eta beraz, hori ere posibela, da, behinan, bon, non eh, argitaletxe horien lana gora ipatzea ere, balio du batzutan. Mm Bon, Pantsiz, Midesker, eta itzordua eman hor dian, eh? ustegun astidian, seietan, bainako eskual museuan, izanuntza eta ikusartio? Midesker!